سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح bi mogli dosta pričati, ali će on večeras s nama pričati. Magistar Alija Fedija je završio fakultet islamskih nauka u Sarajevu, a naravno poslije toga i magistrirao na fakultetu islamskih nauka. Važno je dakle i ovo istače da je dvije godine proveo također na studijama u Medini, gradu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Ono što je za vas možda koji ne znate, dakle, važno istaći da je radio Efendija ima u džematu Kaligunar u Travniku, e, u jednom, dakle, od džemata i džamija za koje možemo slobodno kazati da su među najorganiziranijim u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Dakle, ne može se kazati samo da taj džamat ima džamiju, nego da zaista ima i džemat koji je živ i aktivan i za nas Bosno je uvijek je lijepo i vidljivo kad polazimo za travnik, navratiti tu i provesti trenutke u ibadetu. Ne želeći više da oduzima vrijeme našem Musafiru, ja ga pozivam da nam se obrati, a svakako uz naše zadovoljstvo da ga pažljivo saslušamo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Draga braći i cijenine sestre, uvaženi glavni imam, kolegi imami, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. U večerašnjoj noći iskazujemo neizmjernu zahvalu uzvišenom Allahu, njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših djeva, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen. A koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetovog prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojasnošću i umirite samo kao muslimani. Draga braći i cijeljene sestre, vezirski grad Travnik i Sanski most vezuje puno stvari. Puno je naših sestara udato dakle, i ovdje žive sa svojim muževima. Puno je onih dakle, koji imaju tazminske i rodbinske veze. Ali ono što u mom srcu čini posebno zadovoljstvo kada god sam u ovoj džami jeste da su ova džamija i džamija na Kalikunaru vrlo slične jer ih je projektovao isti projektant a Allahu na mjesta na zemlji, kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, ehabul biladi Allahi mesajiduha, Najdraža mjesta Allahu na zemlji jesu džamije ili mesđidi, a mesđid znači mjesto gdje se čini sečda. Zasigurno da je u Sanskom mostu najljepši ambijent, najpozitivniji, sa najviše pozitivne energije upravo ovaj, ja molim Allah uzvišenog da nas večeras posebno milošću svojom obaspe. Da nas meleki natkrile krilima svojim i da nam uzvišeni Allah oprosti grijehe prije nego što izađemo večeras iz obećanja. Molim Allaha Đalešanuhu da svim muslimanima ovih prostora i muslimankama od najmlađeg do najstarije Allah podari hajr i beret koje nam je ograničeno na Dunjaluku iskoristimo na najbolji mogući način i meni se dopada što je ova tribina upravo i pod nazivom Islam u vremenu. Da shvatimo koliko je značajno naše vrijeme, koliko je bitno iskoristiti sve jednu sekundu koju nam Allah uzvišeni daje na dunjavuku i ja ću na kraju ovog večerašnjeg mog obraćanja napraviti jedan kraći test Nadam se da ćete uspješno ga proći, da vidimo da li smo doista shvatili koliko je značajno da živimo islam u svom vremenu i da nastojimo i sebe i porodice svoje odgajati kako bismo prošli dunjavuški put uspješno i postigli sreću i na ovome i na budućem svijetu. Zasigurno, da je naše vrijeme puno izazova jer su sredstva komunikacije ubrzala protok informacija, da danas puno brže saznajemo ono što se dešava u svijetu i važno je da to pratimo, ali je za nas najbitnije da vodimo računa o onom prvom krugu koji je prva zona naše odgovornosti, a to je naša porodica i blago onome koje jutros obavio sabat namaz u džematu i na vrijeme. Kada biste me pitali ko je najimućniji u Sanskom mostu, ja bih odgovorio onaj koji jutro sklanjao sabah namaz na vrijeme. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Rek'ate al hajrum mine u mafija Dva rekata sabahskog sunneta Ovdje kaže dva rekata sabaha komentatori hadisa kažu da se odnosi na dva rekata sabarskog sunneta, vrednija su od dunjavka i onoga što je E možemo pomisliti kolika je te vrijednost još dva rekata sabarskog faza Da li ih je teško gledati? Zasigurno za onoga ko voli svoga gospodara, govori njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da mu to neće biti teško, ali vi ne možete ispričati nekome zadovoljstvo kada ustanete ujutru, abdestite se i obavite sada na vas, osim onima koji to isto Jer vas ovi drugi nikada neće razumjeti. Kakav je to osjećaj ljepote, zadovoljstvo u duši, širine u prsima, koju osjećamo kada ujutru idemo prema džami ili kada se nakon toga vraćamo iz ubica, posebno sad u ovom periodu koji ide pred nama, ako to će biti jedan poseban osjećaj. I zato je bitno što više govoriti o ljepoti Islama, što više prenositi ono što je uzvišeni Allah odabrao i rekao inne dine inda Allah Islam. Jedina vjera kod Allaha je Islam koji predstavlja potpunu predanost i u uzvišenom Allahu. I kaže stvoritelju ovaj je treba gajran islami dina fale yudbana Ko bude mimo islama želio drugu vjeru, neće mu biti primjer. Wa huwa al-akhirati min al-khasirin i on će na ahiretu biti od onih koji su ubiti. Zašto danas u našem vremenu Islam ima toliku ogromnu prednost od kupiti auto, ljudi traže da je što bolje. Kada hoće kupiti mobitel, traže da je što bolje. I kada hoćete izabrati vjeru, tražite ono što je najbolje, a islam tu nema konkurencije. Samo je važno, ovo što smo napomenuli na početku, treba tragati za vjeru Treba čitati, treba razmišljati, treba stalno tragati za pravim putem, jer prvi imperativ, prva objava koju je uzvišeni Allah poslao svome posljednjem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u pećini Hira na brdu svjetlosti u Mekki nije bila vjeru nego je bila Ihra, bismi robike uči u ime gospodara Tvoga koji stvara. Braćo i sestre, volio bih sa ovog našeg večerašnjeg i skupa da ponesem nekoliko poruka. Prva i najznačajnija i poruka i oporuka svima nama jeste da nikada ne prestanemo sa učenjem. Svakodnevno treba učiti Allahovu svakodnevno i da naš angažman dok smo na bude u okrinju onoga što je hajir jer onda neće imati za nešto što je mimo toga. Jer ako ispunimo svoje vrijeme onim što je pozitivno i dobro, onda nećemo imati vremena za nešto što je negativno i loše. Večeras, inša Allah, kazat ćemo nekoliko riječi na temu vjera i savjet. تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه برمسي دا الله وقصاني صلى الله عليه وسلم ركوا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فيرا يستعيد فيرا يستعيد فيرا يستعيد Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavlja nekoliko puta, dakle želi istaći koliko je to značajan segment i nije samo vjera savjet, nego kao kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hađi Nije samo hađ sastavljeno boravak A suprotno toga je elfida, prevara. Vjera, a mi danas tragamo za nekim ko će biti iskren prema Kada bismo mogli večeras otvoriti svoju dušu i iskreno odgovoriti na pitanje koliko imamo doista iskrenih prijatelja. Koliko imamo osoba u svom životu koji su nam toliko bliski, sa kojima smo toliko prisni, kojima možemo svoju najveću tajnu otkriti i za koga znamo da će biti uz nas. ono mi smo na prstnim ruke brojali. Vrlo mali broj. Onaj koji nas nikada ćemo da zaslužuje upravo da prema njemu i mi budemo iskreni i da uspostavimo čvrstu vezu. Jer, pogledajte, kada poslanik Alijem Salatu vam tri puta ponavlja vjera i savjet, prisutni ashabi su rekli Kulna ime ja Rasulallah. Upitali su za koga Allah poslanče? Kale za Allah, voli kitabihi i za njegovu knjigu, voli rasulihi i za njegovog poslanika, voli ka imeti muslimi za vođe muslimana, va ametihi i za sve muslimane. Draga braći i cijenjene sestre, na prvom mjestu uzvišeni Allah kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ Ima ljudi koji kažu mi vjerujemo u Allaha وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ali oni nisu vjernici. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمِنُوا Pogledajte, koristi se suprotan termin od nasiha. Savjet, oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ali oni će samo sebe prevariti, ali to ne osjećaju ne znati. Onaj ko shvati da je najvrednija, najvažnija rečenica u našem životu i vi biste svi znali odgovor. La Kada bi nas neko pitao i rekao kažite mi samo jednu rečenicu. Ali koja je najvažnija, najvrednija, najbitnija, svaki musliman i muslimanka bi odmah znali da je to la ilaha Allah, a pogledajte Allahove mu'đize, da je la ilaha Allah sastavljena najvrednija rečenica od samo tri hafa. Elif, la i ha, od koje je i riječ Allah. La ilaha, elif, lam, ha. Illa, elif, lam, elif, Allah, elif, lam, lam, ha. Dakle, najvrednija rečenica na Dunjalu koju neko može izgovoriti, kojom se potvrđuje da je samo Allah taj koji zaslužuje da ga obožavamo, da njemu robujemo, da njemu dove upućujemo, jer je Allah jedini koji može udovoljiti svim našim iskrenim dovama i molbama, i kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada bi se svi ljudi i džinni od prvog do posljednjeg sakupili i zatražili od Allaha da im da što god požele i Allah udovoljio svima njima, to ne bi umanjilo od onoga što je kod Allaha koliko bi igla umanjila kada se uvode u okean od vode. Subhan. Mi nekada ne možemo ni zamisliti svu ljepotu, širinu, veličinu onoga što naši stvoritelj posjeduje. Koliko je važno da ovo razmišljamo, da što češće, kaže poslanik Selem, da zikri vikri Lajna Milova, najbolji vikr, najbolji način spominjanja uzvišenog Allaha i izgovarati Lajna Kada šetamo, kada sjedimo, kada nešto čekamo, kada nešto radimo, zaposlimo svoj jezik da što najčešće izgovara La ilaha illallah jer kada dolazi ashab poslaniku sallallahu alaihi sallam po savjetu mu kaže La jezalu lisanu ke rotben min zikrillah neka ti je jezik non stop pokar od zikrullah jedini ibadet braćo i sestre u kojem ne možemo pretjerati jeste zikr može se pretjerati u namazu poslu u zekijatu. Može se pretjerati u drugim ibadetima i poslanik sve sada nas uči kada su ona trojica kazala da jedan će non stop klanjati, neće spavati, drugi da će svaki dan postiti, treći da se neće ženiti, da bi se posvetili ibadetu, poslanik Ali Salatu Veselam to nije dozvolio. Rekao je, ja klanjam i spavam noć i postim i ne postim određene dane, i ženim se, to je moj sunnet onaj ko ne bude postupao po mom sunnetu nije on. Dakle, jedini ibadet u kojem ne možemo pretjerati jeste vikruma. Jer elevine je Allah Allaha qiyaman. Oni koji spominju Allaha i stojeći, okuruden i sjedeći, u alađunubihim i ležeći na bokovima svojim. Dakle, to su iskreni Allahovi robovi koji izgrađuju ja čvrstu, blisku, prisnu vezu sa svojim stvoriteljem i obskrbiteljem i zato nam je vjera na prvom mjestu, vidite, savjet kako da uspostavimo iskren odnos sa Kada opisuje licemjere, uzvišeni Allah kaže i da tamo i da salati tamo kada ustaju namaz da obave lijenu ustaju, nas žele to da bi ih ljudi vidjeli. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا i Allaha malo spominju. Ako smo mi do sada ovaj ibadet koji je tako lahak, jer zikrullah ne zahtijeva veliku fizičku snagu. da bi postili trebamo biti čvrsti, jaki, zdravi. Da bi klanjali opet trebamo biti zdravi da dođemo u svoje kuće. Allaha veličati može i onaj koji je bolestan i koji je na posteni i ko sjedi. Dakle, zikru Allah što više. Ako smo do sada ovo zapostavljali, volio bi da zapamtimo dobro večeras, da kad god imamo svak, bilo koji slobodan trenutak, bilo da radimo na poslu ili sjedimo u autu ili se vozimo, da što više zaposlimo svoj jezik, da spominje uzvišenog Allaha, jer će to pozitivno tako djelovati na nas, da ćemo izgraditi blizak odnosa sa Na pitanje koga najviše volimo, koga iskreno najviše volimo, šta biste vi odgovorili? Evo ovaj Koga najviše volimo? Allaha, bravo. Svi mi odgovaramo da najviše volimo Allaha. Nakon toga njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a nakon toga onda svoje roditelje, svoju majku, bravo i dalje, dakle one koji su nam bliski. Ako nekoga najviše volimo u svom životu, onda ćemo zasigurno njega najviše i spominjati najviše o tome pričati. Bilo da smo u manjoj skupini ili većoj skupini, gdje god da se nalazimo, kad nekoga puno volimo, onda stalno o tome pričamo. Ako nam je Allah na prvom mjestu, zasigurno da ćemo onda govoriti što više o onome što Allah voli, da bismo se potrudili da to i radimo. Što je to što Allah ne voli, da se toga klonimo i da što dalje o tome jer čak i stvoritelj nebesa i zemlje je šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa al malaikatu wa al ilmi qaiman bil qist Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega meleki i učeni Dakle, Allah uzvišeni nam je prenio putem objave da je to on će biti izgubljen na dunjalu i na gubitku ogromnom na ahiretu. Zato je nama Allah dao da nakon teškog perioda u Bosni i Hercegovini sada hvala Allahu uživamo blagodat slobode i da možemo sebe i porodice svoje podučavati bez straha da vjeruju u jednog Allaha da prigrle Kur'an kao svoju uputu da slijede poslanika sa alejhi koji je sve to praktično pokazao i da nastoje graditi kvalitetne međumuslimanske odnose jer mi danas imamo ogromno iskušenje da nažalost svo znanje koje smo stekli nismo još uvijek uspjeli na adekvatan način da predođemo u praksu. Da to doista osjetimo u svom životu. Da ljubav koju osjećamo prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu ali ve zemlja, trebamo pretočiti i ljubav prema muslimanima sa kojima dijelimo dunjalučke dane i da to bude odraz i pokazatelj da smo na ispravan način shvatili ove odnose o kojima ćemo šalav tada nešto više kazati Na drugom mjestu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao da je vjera savjet za Allahovu knjigu وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Allah kaže mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernici. Zamislite, braćo i sestre, čovjek koji boluje u teške bolesti, ima u svojoj kući lijek, ali ga ne upotrebljava. I boluje i pati se, a nadom Međutim, ima ona izreka ko ne zna o ko nema. Dakle, i onaj što ima, ali ne zna, isti je koji onaj što nema, jer ovaj ne koristi lije koji mu je tu. Allah nam je poslao Kur'an da bi Kur'anom osvijetlio dunjačke tmine, pokazao nam i razdvojio šta je pravi put od strahovice i blago onome ko svakodnevno uči Kur'an. Blago onome ko čita prevod Kur'ana i blago onome ko razmišlja o kur'anskim porukama, ko čita tefsir i blago onome ko se ponaša u skladu sa onim na što Kur'an uči. Jer kada opisuje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Aisha radijallahu anha kaže, kane U drugoj predaji on je bio živi Kur'an, Kur'an koji vodi. Dakle, poslanik Ali Salatu Veselam je svojim načinom života, kako se ponašao u kući, sa svojim ukućanima, sa svojom porodicom, kako se ponašao prema komšinu, kako se ponašao prema slavima, kako se ponašao prema prijateljima i neprijateljima, to je bila primjena Kur'ana u praksi. Nama to danas fali. Fale nam ljudi fale nam osobe koje i u komšiluku našem, u porodici našoj, u džematima našim, pokazuju da doista žive po onome što Kur'an naučava i na što nam ukazuje. Obilazeći naše džemate, posebno prije dvije godine, u toku Mubarak mjeseca Ramazana, mjeseca Kur'ana, Pitao sam i omladinu i odrasle ko je pročitao prevod Kur'ana od prve sure Fatiha do posljednje sure Nas. I znate kako su rezultati bili? Na iftaru gdje je stotinu stotinu pedeset prisutnih znalo se dešavati da iskreno podigne ruku tek njih pet, šest, negdje samo dvoje, negdje njih desetak. Nećemo večeras testirati ovdje, ali zasigurno da je podsjećanje i moj bratski savjet vama u ime Allaha vas pozivam. Ako želimo da istinski doživimo svoju lijepu vjeru divni misla, koja nam je najbolji savjet kako da uspostavimo iskren odnos prema i iskren odnos prema njegovoj knjizi. Onaj ko nije pročitao prevod Kur'ana, onaj ko klanja možda 20, 30, 50 godina, ako nije pročitao prevod Kur'ana, volio bih To je pet stranica. Trebalo bi nam nekoliko mjeseci da pročitamo prevod Korana. Ako bismo pojačali po dvije stranice, već bi za dva mjeseca mogli pročitati prevod Korana. Ako povećamo da iza svakog namaza čitamo po četiri stranice, pet puta četiri, to je 20. Za 30 dana, 30 puta 20 je 600. 30 puta 20 je 600 ili 604 stranice. Za mjesec dana se može pročitati prevod Kur'ana. I vidjet ćete svaki puta iznova Hafiz, Rahmetli Trebinjac, čuo sam o njemu da je svake sedmice učio Kur'an na hodajući okolo Sarajeva sa još jednim hafizom prijatelja I kaže, nikada nisam proučio Kur'an, a da nisam nešto novo saznao. Subhanallah. Heftično učili hatmu Kur'ana i uvijek nešto novo saznao. Jer je to neiscrpni izvor. Jer to nije bilo čiji govor, to nije lakrdija, nego je to vječni izvor do sudnjega dana i za razliku od svih prethodnih objava koje su bile i vremenski i prostorno ograničene, Kur'an nema ograničenja do sudnjega dana. To je posljednja objava koja će vrijediti sve do sudnjega dana i u njoj nalazimo sve odgovore. Onaj ko uči Kur'an, onaj ko iščitava prevod Kur'ana, sjedeći na svom mjestu gdje uči, on putuje u prošlost i saznaje šta je bilo prije stvaranja Adama Alisarama, saznaje kako je stvoren Adam Alisarama, saznaje šta se dogodilo u džennetu, saznaje kako ga Allah spušta na zemlju, saznaje kako je počeo život na zemlji i šta su sve narodi na zemlji radili do posljednjih poslanika Allah alaihi wa zemlju. I dolazimo u naše vrijeme. Sjedeći na jednom mjestu putujemo kroz vrijeme, dolazimo u naš vrijeme. gdje Allah se ja i ovo ladina amenu. O, vi koji vjerujete. To nismo mi. Ja sam od one generacije koja je pisala pisma. Evo ovdje ima doslovni, kad smo bili u vojsci ili kad smo bili u medresi, pisali smo pisma svojim dragim osobama. I kad dobijete pismo, to omladina sad malo manje zna, zato dobija preko Messengera ili Vibera ili e, e-mailom poruke. Mi bi uzeli ono pismo Šta je htio ili htjela ovdje reći? Pa po nekoliko puta pročitaš ono pismo, staviš, to opet. Pa vraćamo se opet. Ako stvarno Allaha najviše volimo, onda ćemo tako često vraćati se Kur'anu, svakodnevno, po više puta. Ako je Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتقوا نفس ما قدمت لغد O vjernici, Allaha se bojte i neka svako gleda šta je za sutra pripremi. Wattaku Allah i Allaha se bojte. Inna Allaha se meni obraća. Kur'an se nama obraća. U našem vremenu. Kako da postupamo i šta da radimo. I onda sa Kur'anom, iako sjedimo na jednom mjestu, putujemo u budućnost. Kada saznajemo opis dženeta i njegove ljepote, molim Allah da nam se svima smiluje i da nas miloši svojom, svojom dženetu. Amin. I saznajemo ostra obama džahennema. Molim Allaha da nas zaštiti sačuva i udari od džahennemske vatre. Amin. Draga broći i cijenjene sestre, ako popravimo svoj odnos prema Kur'anu, vidjet ćemo kako nam Allah mijenja stanje u porodici. Puno, nažalost, puno je danas ljudi koji se žale. Ne osjećamo duševni Imamo problema u porodici. Djeca nas ne slušaju. Žene nas ne slušaju. Žene kažu, muževi nas ne slušaju. Haos u kući. Pa šta slušate? Zvijezda možeš biti Šta gledate? Turske serije, indijske i ne znam, meksičke i koje kako. To pa kako će ti biti hajat kad su šeitani s tobom Slušate li Kur'an? Pa eto, znaš, nismo baš, mi ne znamo to. Pa ako ne znaš ti, imaš li računa? Imaš li mobitel? I ovi novi mobiteli možete sa aplikacijom Samstora znači skinuti kompletan Kur'an. Ja pripadam opet onoj generaciji kada smo prvi puta u medresi kupili one kasetofone, pa onda presnimavali, jedva dobijemo iz Egipta nam kupe kasetu od da do sameta, pa onda šutite u sobi, nemoj da ko priča da bi se jedno kastufona na drugo. Kad su izmislili ona kastufona sa, sa dvije glave, kako smo se obradovali. Jer možeš presnimavati da ne moraš šutiti. Pa su meni oni prvi kad smo ih dobili da možeš Kur'an slušati. A danas, i to smo samo slušali Abdulbasa, nisi mogao da biraš. On je samo snimao ono doba, 80-ih. Danas ima, na primjer, stranica tenzil.net, t a n z i l gdje možete izabrati učača od njih 20, 30, koji vam najbolje odgovara po tempu učenja. Možete izabrati prijevod Korana odmah od Besima Korkuta, da vam odmah ide i pustite da vam uči i gledate tekst i gledate prijevod bez Samo trebate imati iskrenu želju, iskrenu volju, iskren pristup, znati i htjeti to. Pomozimo i sebi i svojoj djeci. Puštajmo što više kuna. Jer vaša djeca, ja sam primijetio kada putujem sa našom djecom iz Mekteba, kad počnu, uče oni uče, proučimo Kur'an, i onda odjednom neko od dječice kaže, uspavaj me i on odmah nastavi. Zato što je bila stalno ona reklama za one pelene i odmah topli mlijeko mamice i svi znaju to pjeva. Pa rekao jeste se trudili da to naučite na Naravno da nisu, nego zato što je to na televiziji stalno se ponavljalo. E zamislite, kad bi stalno učio Kur'an u našim kućama i da dijete odmah dokrene E'udhu billahi minash shaitanir rajim i on odmah krene Bismillahirrahmanirrahim sa izgovorom nuna i njima nešto teštinom brzo na I ja imam da kažem, poslušajte Mišarija koji je rođeni Arab, kako on zadržava i onda se to prate. I onda kada ih preslušavam za toga vidim, stvarno su slušali Mišarije i ponavljaju isto kao Jer to ulazi jednostavno. Da ste ikad razmišljali zašto se kaže gluho nije bio Onaj ko se rodi, a nema sluha, on automatski postaje glup i nije, jer ne možete naučiti da govorimo. Mi naučimo da govorimo tako što slušamo i čitamo, ali prvenstveno, dakle, uho I vi kad naviknete sebe da stalno nešto lijepo slušate, vi iznenadite se odjednom šetaš i odjednom ti neku suru koju si stalno, primjer suru Kehf posluša ili suru Jasin ili suru Mut. I samo ti odjedno vidiš, počneš i ti učiti i šetaš i učiš to. Zato što si već na jezik to prelazi i ti to praktično primijeniti. Vjera nam je savjet da izgradimo iskren odnos prema Kur'anu, prema Allahovoj knjizi. Ako hoćemo da nam Allah promijeni stanje na vode, mijenjajmo se svojim kućama. Mijenjajmo se svojim Jer u kući u kojoj svakodnevno uči sura je Bekar čeka ne ulazi. Ko ima problema u porodici, evo mu jasan i jednostavan savjet. Nek uključi Fatiha i sura El Bekare konkretno, neka mu proći sa Allahom pomoći i vidjet će kako će stanje se vidjeti na Ali ne, većina našeg naroda bi Efendi imao kako Hamajlija, ali da mi ti napraviš zapis, a da moje dijete to ne zna, ili da moja žena ili moj muž to ne znaju, a da, i da mu ja to negdje stavim. Ljudi se igraju sa životom. Našto bi ličio život kad bi tako ga pravili? Ili obično dođe Efendi kad dijete zaglavi u drogu, u alkoholu, u prostituciju, u kriminal, Efendija čupa. Pa gdje ste bili prije, Allah se smiješ. Treba prije doći Efendiji pa pitat šta da uradimo, kako da se ponašamo, posavjete, da organizujemo život. Zamislite da doktor osoba koja je od teške ekipe obolila, dođe i pita za savjet, doktor da recepte i on ode i smota recept u i stavi sebi pod Hoće se izliječiti ako ne bude lijekovi koristiti. Dakle, i mi imamo Kur'an, ali nažalost, taj najbolji lijek i za dušu i za tijelo, vrlo je malo konzumenata koji to konzumiraju, koji ga uče, koji ga slušaju i koji se po tome ponašaju. Ako želimo da nam bude stanje bolje, promijenimo odnos prema Allahovoj i vidjet ćemo kako će sa Allahovom pomoći sve krenuti puno, puno bolje. Na trećem mjestu, Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vodi rasulihi, vjera je savjet za njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kakav odnos imamo prema Allahom poslaniku alaihi wa sallam? Kaže stvoritelj nebesa i zemlje, Kul in kuntum tuhibbun Allah. Reci, ako Allaha volite, fattabi'uni, mene slijedite, juhbibkumullahu, wa yakfir lakum dhunubekum, pa će vas Allah Men juti i rasule fekad Onaj ko se pokorava poslaniku, on se pokorava i Dakle, ako želimo jasan primjer, uzor, urnik, kako proživjeti uspješno život na dunjavu, jeste da slijedimo Poslanike sa alaihi wa Vjera nas savjetuje da je njega Allah izabrao svih stvorenja i učinio ga posljednjim poslanikom. Koliko je važno da svaki svakodnevno, pored Korana, iščitavamo i siru. Da iz životopisa, kako je poslanik sallallahu alaihi se ponašao prema ženama, kako se ponašao prema svojoj porodici. Dosta je danas muslimana koji, iako kažu da slijede poslanika alaihi sallatu ne vidi se to u njihovom ponašanju, prije svega sa ukućanjem. Pa onda prema komšijama kako se poslanik sve ponašao? Kako se ponašao prema sahabima i kako se ponašao prema neprijateljima? Vrlo je važno imati cjelokupnu sliku. Da bismo na kraju i mi onda znali da u vremenu u kome živimo, na najprimjereniji način slijedimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je poslan rahmeten la'ala milost svjetovina, ne kao teret, ne kao nešto što će napraviti problem, nego kao milost svjetovina. Draga braća i sestri. što god više upoznajemo Allahu poslanika sa mi se se toga više volimo. Što god više čitamo o njemu, to smo svjesni koliko malo da bi ljudima praktično bio na kakjane lekum fi Rasulillahi usvetu hasene, vi u Allahu poslaniku imate najljepši uzor. On nam je urnek kako i na koji način se ponašati i što god više saznajemo o njemu, to više volimo i to više žudimo i želimo da budemo poput njega. Toliko je poslanik Ali Salatu Veselam kao poslanik milosti doprinio da se cjelokupni ljudski rob potpuno promijeni. I on je došao do Eftu u temnime mekarime ahlak, poslan sam da bi usavršio moral kod ljudi ili da bi usavršio lijepo ponašanje kod, kod ljudi. U Mekteru, kada govorimo sa našom djecom, ja im vrlo često ponavljam, da je najvažniji, najbitniji segment lijepo ponašanje. Džaba što neko zna lijepo učiti kurva. što neko zna puno teorije. Ako se ne ponaša lijepo prema svojim roditeljima, prema svojim komšijama, prema braći i sestra, on onda nije shvatio ništa. Nije naučio ništa. Jer sama nauka bez njene primjene ne znači ništa. Na četvrtom mjestu poslanik sallallahu ali wa sallam kaže vjera je slanje li za vođe muslimana. Subhanallah, koliki danas mi imamo problem. umet svi muslimani svijeta, globalno, a i mi ovdje u Bosni Hercegovini, lokalno, sa vođama. Da onaj koji je pravedan, onaj koji je Allah i njegov poslaniku sallallahu sallam pokora. mi smo dužni da se njemu pokoramo. Znači, Allah naređuje, ja je dinaminu atiju Allaha, atiju Rasuleva, ulil u minkum. O vjernici, pokoravajte se Allah i poslaniku i vođama vašim, ali mu fesini kažu koji, se, koji su pokorni Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Koliko mi danas u politici imamo takvih vođa koji su poput Omera radijallahu anhu koji kada bi radio državnički posao upali državničku svijeću, državnu svijeću, državnu trošku. Kada prelazi na svoje lične obaveze, izgasi mu državnu, a upali svoju svijeću, jer to je njegov privatni dio. A ima danas jedna šala, koja auto najbolje podnosi upe? neki kažu Mercedes, drugi kažu Volkswagen, pa kažu službeno auto. Ono najbolje šta te briga, to je službeno, a što je društveno to, što je svačije, nije, nije ničije. Pogledajte kako neodgovoran odnos. Naša Bosna i Hercegovina ima toliko prirodnih ljepota, ima toliko toga dobrog i lijepog, da je samo dobrih vođa, bogobojazni, koji će voditi računa da ništa ne jer kad su pitali predsjednika Turske kako ste uspjeli da deficit popravite u suficit i da vratite MMF u dug i da sad čak pozajmiju oni MMF. On je samo kratko rekao, nismo kraj. Subhanallah, Omer ibn Abdul Aziz, koji je bio princ, dnevno se nekoliko puta preslačio, ali kada su ga muslimani izabrali za halifa, kad su rekli ti si najučeniji, najbogobojasniji, najsposobniji od nas, on je odbijao, nemojte mi. A onda više nije se preslačio, nije mogao najveće nije da spava, pa ga pita žena, što ne spavaš? Pa kaže, kako ću kad ja moram Allah odgovarati na sudnjem danu za umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I on je prvi uveo tu praksu da po brdima zimi pšenicu, ptice, kaže, jele, da ne kažu da su ptice gladne u muslimanskoj državi. On je ekonomiju tako popravio da je za nekoliko godina ojačala država, ojačali pojedinci, da spominju čak historičari da se nije imao kome zekat dati. Subhanallah. Šta znači biti pravedan vlada Zato nije čudo što na prvom mjestu, kad poslanik se sedam kaže, sedmoricu koju će Allah staviti pa svoj vlada dan kada drugog vlada mimo njegovog neće biti, jeste pravedni vladar. Da je to lako biti, bilo bi sigurno Allahom hvala puno. Međutim, biti pravedan, odoliti iskušenjima kada su mogućnosti da na lahak način zloupotrijeviš vlast, to mogu samo iskreni, bogobojazni, strpljivi, odgojeni, oni koji su svjesni kada jedan vladar tražio od svojih mudraca, kaže, napišite mi na prstenu nešto što će me razveseliti kada sam tužan, a rastužiti kada sam vesel. Jer ne ga je zahtjev. Poprilično težak. Da mu se napiše na prstenu, što znači da treba biti kratko. Nešto što će ga rastužiti kada je vesel, a razveseliti kada je dužan. Našli su rješenje. Pisali su i to će proći. I to će proći. Ako je sreća, neće vječno trajati. Ako je tuga, neće vječno trajati. Bio je jedan sistem, 40 godina. Ova starija generacija, mislili smo nikad neće proći. Ali i to je prošlo. I ovo će proći. I za 100 godina Niko od nas koji večera sjedi u ovoj džami, ni oni najmlađi, neće biti na dunjavu i na zemlji. Svi ćemo biti po zemlji. I ovo će proći. Sad je pitanje da li smo shvatili da trebamo svoje vrijeme iskoristiti na najbolji mogući način. Posebno vođe muslimana i na kraju poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže o i vjera je savjet za sve muslimane. Vjera nas uči da izgrađujemo čvrste i iskrene odnose. Poslanik sam sada kaže al mu'minu li mu'mini kel dunja, je ba'duhu ba'da. Vjernici su poput građevine. Podupiru jedni druge pa je ovako svoje prste slopi. Prelijepa Hanzibegova džamija da je sva ovako lijepo napravljena, ali da je ovdje samo jedna cigla izostavljena, jedan element. I da je ostalo to svi bi gledali, vjerovati samo taj dio. Sve ovo drugo što je lijepo, maltereno, okrećeno, sređeno, sve, ali bi svako gledao, što je ovo ovdje, fali jedan element ili jedan cilj. I mi trebamo graditi iskrenu zajednicu. Poslanik Ali sa sam je rekao, nećete ući u džene dok ne budete vjerovali. Vjerovanje je uslov a nećete vjerovati ako se ne budete međusobno voljeli. Među muslimanska ljubav nema alternative. Iskrenost u vjerovanju se pokazuje kroz međusobnu ljubav. Nažalost, danas ima puno predrasuda u Bosni Mediji su tome puno doprinijeli. Ali danas kada vidite čovjeka sa bradom, odmah ga žele locirati i postaviti da je možda prijetnja sigurnosti ove države. Ili oni koji imaju bradu, kada vide nekoga da je obrijane brade, kažu pa nije on baš. Ovo su braća, a ovaj je poklanja on nije baš brat. Kako god nije dobra jedna predasuda, nije dobra ni druga predasuda. Niko od nas nema mogućnost da otvori prsa i da vidi šta je u njima. Niko od nas koji je večeras ovdje ne zna da li je njemu zagarantovan džennet. Nikome od nas nije zagarantovan džennet. Da li znamo gdje nam je mjesto? Nastojimo da šeitanske se odagnemo. Šeitan ne želi da među nama bude ljubav. Kogod kada sa mnom u safu, on je moj brat. I ja ga volim. I vrlo je važno shvatimo, ako hoćemo da nam vjerovanje bude ispravno iskreno, među muslimanska ljubav nema alternative. Volen tu minu hatta tehabu. Nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Evo la adullukum ala še'in da fa'altumuhu tehababtum. Hoćete li da vam ukažem na nešto što ako budete radili međusobno se voljeti? Efšu i bejnekum. Nazivajte selam jednim drugim. Ali ne ono, selam alaikum. Esselamu alaikum. Sa osmijem. Udijeli sa tako i nije lijepo sela i da doista to u prsima svojim osjećaš. Kogod ulazi u džaniju, s kim god klanjaš, nazovi mu lijepo sela, jer u tuskoj se desilo da je jedan učenik sa svojim učiteljem prolazio pored kafane i da se učenik napravi kako on sad dobar u čvrst, vidjeli u kafani tamo ljudi alkohol, kaže on, sad bi ja njima bacio Pita njega učitelj, a šta da smo bacili bombu prije deset godina? Ha? Koga bi zatekli tamo? Ako mi budemo negativno postupali prema ljudima, koga ćemo onda pridobiti za džamiju? وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Da si bio grub osob, oni bi se razbježali od tebe, kako se unutar džamija vole, poštuju, međusobno pomažu. Mi želimo biti dio toga. A pa nekada čuju od 90, nažalost, otprilike negdje 3%, 2%, 1% bošnjaka kada. Pet vakata namaza. 95% bošnjaka izvan safa. Pa ljudi moji, i to 3 5% se svađa. Kako nam je onda perspektiva u budućnosti? Kako jačati? Kako promijeniti? Vjera nam je sama za sve muslimane da izgrađuju međusobno iskrene odnose, bazirane na iskrenoj ljubavi ima Allah, a ne na, na Jer za kratko vrijeme sam to pročitao. Ko ti je bio iskren, iskreno nazivao selam, jer ako ti kaže selamu alaikum, mu selam, dok se okrenu leđe, vidjeti ovo. Ova će kaži vidjeti ovog vehabije, ovaj kaže vidjeti ovoga, 50 godina kranja, nema toga ništa jedan i drugi ogromno I nema al-mu'minuna ihvara. U istinu su vjernici i braća. Fa aslihu Pa popravite stanje između dvojice vaše braće ako se posvađaju. Ljudski je, može se desiti da imamo različita mišljenja, ali vjera nas uči da izgrađujemo iskrene među muslimanske odnose. I sjetimo se kada je poslanik Ali Selam naišao pored čovjeka koji je na pijaci prodavao robu i zavukao je ruku i dolje našao da je vlažno, vlažno Kaže, oti šta je ovo? Pa kaže, kiša padala poznaš. Pa što nisi to gore na vrh stavio? Men da šena felejse minna. Onaj ko nas vara, taj nije od nas. Musliman ne smije na baranju, na lažima, na petljanju graditi odnose sa drugim muslimanima. To neće daleko stići. U se kako kažu kod nas, kratke, kratke noge, zašto nam nema bereke po našem Zato što još uvijek nisu dovoljno iskreni, nisu bazirani na iskrenoj ljubavi na Allah, da voliš onoga ko abdest uzima, ko nama klanja, ko Allahu na srcu pada, iskreno ima Allah, pa će lagano, ko vidimo kod njega neke nedostatke. Pa sjetimo se, subhanallah, da je u vrijeme poslanika Resela meni kad gotovo nam upadne sjetim se kako je ovo ulazi Beduin i u jednom čošku mešćita poslanikov Galih Sala u Medini obavlja malo A sahabi kad su to vidjeli, volma grabili prema njemu i oči ga izbaci, izbacila. A on kaže poslanika se pustite ga neka dođe. Oni su naravno poslušali poslanika ali Sala. Pogledajte koliko i nama imamima u džamijama, valjda nama verati sa svima vama. Nemojte pogrešno shvatiti, ali dakle, ima različitih tipova. Oni koji u najboljoj namjeri žestoko želi da reaguje. I poznani kada sada kaže, pustite me neka dovrši. Kada je dovršio, onda ga on poziva. I kaže, o ti, ova mjesta nisu napravljena za tu prljavštinu. Postoji zato klozet, čenifa, rece. Ova su mjesta napravljena da se u njima sreda Allah učini da se Allah veliča. I onda je na naredio da uzmu kantu vode, jer u to dobu oni nisu imali prosliku nego je samo pjesak. Da uzmu kantu vode i da prospu na to mjesto i ono će biti čisto. I taj Beduin kaže, Allah usmiru se meni i Muhammedu, a nemoj se ovih ostavljama A poslanik Ali Salam kaže svima, nemoj ograničavati Allahu milost. A zašto on tako postupio? Zato što je vidio kako su ovi grakovi, i krenuli prema njima. Da su ne daj Bože ga U medicini kažu kad muškarac naglo prekine mokrenje, to može ostaviti daleko svežne negativne posljedice po njegovu zdravu. Drugo, ne bi on mogao, nije to pipa samo da se zavrne, možda bi nekoga od njih pokraća poprskali i napravili bi daleko veći bel. Ovako ga je poslanik Ali Sena odgojio. I pokazao mu da zapamti da mu nešto nikada više taj ljudi neće tako nešto raditi. A da su ga izbacili, Bog zna možda bi on sljedeći put dami kopio. Kad su mi onako grubo sačapali, Pogledajte šta znači pristup poslanika alaihi salatu salam i koliko znači da čitamo što više, da saznajemo što više i da se mi potrudimo, da ne budemo od onih koji na prvu reaguju, koji se vrlo brzo hvala, koji vrlo brzo reaguju, nego da imamo tu širinu u da znamo da i mi nismo uvijek bili ovakvi kakvi smo večeras. I nama je neko bio sebe, da učinimo prvu seždu, da prvi put uđemo u Koliko osoba smo mi doveli sa sobom u Koliko osoba je naša i sebe volio, zavolio Allah, njegov ali Sala, njegovu knjigu, koliko je oni koji su našim sebe krenuli pravi put. Svako od nas je to treba zapitati. Da li smo od onih koji čine dobro i doprinose dobro u zajednici u kojoj žive, u džematu kome borave, ili smo, ne daj od onih koji djeluju drugačije. Važno je Evo ja se nadam da je to otprilike malo više od jednog školskog sata, da smo večeras kroz ovaj hadis prošli samo one najosnovnije detalje koliko je, pogledajte, govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je posebno vrijedan jer je poslanik sam vam rekao u titu Džemami Akedim da mi je sažaj govor. Da je poslanik alaihi sallam sa malo govorio tako puno, slao nam tako snažne, jake poruke koje trebamo čitati, o njima razmišljati, sve dok smo živi na dunjavu to prenositi na svoju djecu. Da naše djeca zavole islam, a ne da ga doživljavaju kao teret. U džematu u kojem ja boravim, mi nastojimo stalno nuditi alternativu djeci. Jer nije dobro samo kazati, nemojte tamo, tamo je haram, nemojte ovo, to je haram, nemoj ovo to je haram. Pa onda će oni kazati, pa dobro, što je haram? Šta nam vi nudite? I onda smo i mi napravili u našoj džami, u centru da imaju i internet klub njihov, i omladinski klub njihov, i mini sportsku salu, da imaju i hanu gdje se može sjediti ispred, da džamija bude ta koja ih privlači, a ne ne daj Bož odbija. Da džamija bude ta koja ih savjetuje i usmjerava prema onome što je pozitivno, ne ne daj Bože da ih odguramo od sebe. Iako kod te djece ima nekih nedostataka i nestašnika i kod te omladine, odgojimo generacije, jer ko će nas naslijediti u samu? Kada se ova jedna generacija sada rano bude mijenjala, vam odre, svi ćemo mi i na ilahu, inna na svi smo mi Allahu i svi se njemu vraćamo. Doći dan kada će i nas muslimani na tabutu ponijeti i u mezar spustiti. Koga ostavljamo iza sebe? Kakav prak ostavljamo iza sebe? Jer poslanik Ali u Osram posebno ističe Hajru nas Najbolji su oni koji koriste ljudi. Najbolji. Koliko mi koristimo ljudi? I ovdje se ne kaže samo koji koriste muslimanima, koji koriste ljudima i muslimanima i nemuslimanima. Da musliman bude lije primjer. Mošakun nas i je dumu nas, a najbolji su oni koji nanose štetu ljudima. Kad vas neko sretne kaže, e maša, uljepšao si mi nekoga kad sretneš kada je u zemlju, da vidiš Odmah toga vidiš, ne, ne bude ti baš drago. E, molim Allah da budemo u ovoj skupini prvi. Kad, kad nas neko vidi, da kaže, e, maša, a baš si mi uljepšao da ili mi si mi uljepšao noć. Tako mi je drago jer me podsjećaš na ono što je haj, Jer me podstičeš, usmjeravaš, držiš da budem onome što je hajde. I na kraju, rekao sam da ćemo napraviti jedan test. Kada bi vam svaki dan neko davao 86.400 maraka, zapamtite dobro dobro, 86.400 maraka, koje trebate potrošiti do narodnog dana, jer ćete narodnog dana dobiti novih 86.400 maraka. I tako sve do kraja života. Šta biste vi uradili s tim Želim iskreno Šta vam je prvo napad? Ima li neki dobrovoljac? Slobodno. to potrošiti. Teško je potrošiti. Jel? Ja ću to odgovoriti kad mi neko da. Dobro. Ima li neko prijedlog? Budu. Dijeli, pa pa dobro. Pa Ima li neko? Lako. Lako, dobro. Dobro, dobro auto. A svaki dan mi kupovao dobro auto. Mogu nam malo samo da vam pomognem da vas usmirim. Kad zakonimo kurba kako, kako ga dimamo? Na tri trećine, na tri dijela. Jednu trećinu ostavimo sebi. Jednu trećinu rodbini i komšijama, prijateljima, jednu trećinu siromasima i Šta mislite da bi bilo dobro i ovih 86.400 ovako Ja bih jedan dio ostavio sebi. Jedan dio koji mi treba za taj dan, za mene i za moju porodicu, ja bih ostavio sebi. Drugi dio bih dao rodbini i prijatelji. A jedan dio bih ti sebi Jedna minuta ima koliko sekundi? 60. Pomnožite to. 60 puta, 60 puta 24. I dobit ćete 86.400 sekundi. Svakog dana, braći i sestre, Allah nam pokloni 86.400 sekundi. Dio provedemo u spavanju, u higijeni i hrani, jer dio moramo sebi posvetiti četiri sata. Dio svojoj porodici, rodbini, prijateljima, a dio obavezno treba biti u džami, sa Kur'anom, sa korisnom knjigom, sa onim što je pozitivno i dobro. ste dobiti 86.400 maraka, ali zato svaki dan dobijemo 86.400 sekundi. Pazite, svi ste se zabrinuli ko će potrošiti toliko. A pogledajte kako brzo dan prođe. Zapamtite, braći i sestre, ovaj večerašnji naš skup, ovaj Mubarek petak koji je iza nas i ova večerašnja noć više se nikada neće ponoviti do sudnjega dana. Naredni petak da zakažemo predavanje ovom istom. Nikada nećemo doći na način kako smo danas došli i nikada nećemo imati isti osjećaj kao što večeras imamo. I jedan dan kada prođe, Turci su dobro napisali, dopalo mi se to kao lepka, a predlažem to omladini da napišu i da negdje stave sebi u spavaću sobu ili negdje gdje je mirno, Napisali su Onaj koji je ovaj petak počeo sa dobrom, Alhamdulillah, iladi ahijana ba'dama amatena wa ilaihi nušur, hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je umrtvio, a njemu ćemo se svi povratiti. Onaj koji je prvo uzeo Abdes i klanjao sabar namaz u džematu, koji je klanjao džumu danas, koji je klanjao u džematu, ašak i jaci, i koji je lijepo postupao prema svojoj porodci, koji je halali nekaj donio i nahranio svojim porodcima, zato sadaku, koji je učio Kur'an, ko je čitao ono što je korisno, on je sa glavom pomoći danas ovaj list koji kada se zatvori, više se nikad neće otvoriti do sudnjega dana. Što smo u njemu uradili, to je zapisano. Ko uradi trun dobro, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet će Čovjek će se začuditi, mali hadar, gitare, illa nedehi rakibun atid, što god čovjek da progovori, pored njega su ti zajedni sve to bilježe i Ovaj dačni list, kada se zatvorio sa akšan namazom, više se nikada neće otvoriti i svi ćemo mi dobiti svoju knjigu. Svi mi pišemo svoju knjigu. I oni koji misle da nisu pisci, i oni pišu. I nama će knjiga biti data. Lako ono nekome bude data s desne strane, desnu Bogu. Kao dobri učenici, oni se hvale. I tako će i vjernik na sudnjem danu. A u prvu kitabi, evo čitajte moju knjigu. Ja sam se ovdje nadao i pripremio. A kojima bude data s lijeve strane, on će skriti da mi vodu moja knjiga nije data. Molim Allah Đelešanu da nas učini iskreni robova svojih da nas pomogne na putu ispravnog razumijevanja naše lijepe vjere i islam, koja nam je najbolji savjet. Danas, u vremenu kada je nam iskrenih prijatelja, Allah nam je najbolji prijatelj i Njegova knjiga Kur'an i Kerim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nastojimo da budemo mi kvalitetni i dobri kao prijatelji, da ostvarimo iskrena prijateljstva bazirana na ljubavu i na Allah. Molim Allah da još jednom da nas sve nagradi, što smo evo skupa je na el proveli ovo na mizanu